tractar, entre d'altres coses, de presentacions de llibrets. Una de les ja clàssiques tradicionals i anhelades és la presentació del llibre de la Falla de Corea, que, com ja ve sent habitual, no ha deixat eh, um, freda a la gent. Vull dir, n'hi ha gent que ha parlat molt del llibret en molts aspectes i nosaltres hem pensat que la millor fórmula per a parlar d'aquest llibret, eh, d'aquests duits de Corea, era parlar amb el delegat de llibret de la comissió, Javier Alborz. Javier, bon dia, benvingut, gràcies Hola, bon per estar avui en nosaltres. Gràcies a vosaltres. Contamos, Javier, què és això de Sex Duits? Sex Duits és el llibre de Corea d'enguany. És, jo crec que fins ara és la recopilació més forta de d'escriptors potents, artistes i unes fotografies molt, molt cuidades. Sex Duit pretén sexduir i crec que ho hem aconseguit guany. Mm -hmm. eh, que s'està parlant molt del llibret és cert, fins i tot crec que heu cridat l'atenció un muntó de mitjans de comunicació. Era allò el que buscàveu? No, para res, o sea, eso era incalculable. com podien pensar en que en el 2014 parlant del sexe, per exemple, Televisió Espanyola vindria a fer-nos un, un reportatge? Impensable, o sea, les falles, si, si tenen algo les falles, és que són irreverents, són crítiques, o sea, i el llibre de Corea pues, ho ha pertingut ser, o sea, no, no, no han tingut abús ni manies a l'hora de parlar algo que les falles és molt evident, el sexe, n'hi ha molts ninots que representen el sexe de manera molt explícita en molts actes, en moltes cavalcades i van pensar que puesto que la falla parlava d'una part del sexe de la tercera edat, per què no fer un monogràfic del sexe? Mm -hmm. eh, moltíssima gent que ha col·laborat. Lo primer, m'imagino que quan vosaltres busqueu la col·laboració d'aquesta gent i els digueu allò de m'has d'escriure del sexe, quina era la resposta? La, repos, la resposta va ser magnífica perquè és que són, és gent de molta qualitat, o sigui, sea, dir-li a dir Antoni Miró, eh, mos fas una portadeta? El llibre va sobre el sexe, cap problema. O sea, són artistes, igual que, que els escritors, o sea, Josep Lozano, novel·lista, o se, Emili Piera, periodista, Teresa Pascual, o el, o el que ha procurat tot este monogràfic Lluís Roda, que va guanyar els Jocs Florals a Barcelona el 2010, o sea, són, són artistes de la literatura, cap problema, per ells, ells encantats. Què ha sigut el més complicat del llibret? El més complicat del llibre jo crec que ha sigut la coordinació de tanta gent. Enguany, més que mai, han participat 52 escritors, molts d'ells molt ocupats, amb molts compromisos, o sigui, coordinar perquè tot estiguera a temps, si Antoni Miró facilitarà la portada, la impressió, el temps i la coordinació de tanta gent. Jo crec que és el més complicat. Uh mhm. -huh. I, I la idea, suposa? No, la idea no és complicada, o sigui, jo no conec a ningú que estigui en este món que no siga per un altre mitjà que siga el sexe. La idea, la idea va ser molt espontània, va ser en seguida. La idea, la idea és molt simple. Lo que me pareix estrany o resulta curiós és que en el 2014 dona que parlar encara el tema del sexe. Mm -hmm. eh, molts eh, autors, eh, moltíssims, a més tant en, en article com en poesia. Com es fa per aconseguir que tanta gent participi en el llibret, Javi? Mira, tot això és, és, és és gràcies a Lluís Roda. O sea, nosaltres contactem amb Lluís Roda via Facebook, li tirem un muntó de morro, Lluís Roda ja havia col·laborat en els dos anys, però via Lluís Roda, o sea, bàsicament eh, la col·laboració d'estos primeres espaces de la nostra llengua és gràcies a Lluís Roda. Lluís Roda és realment qui demana a aquestes persones que mos escriguen a nosaltres. És mm -hmm. gràcies a ell. Mm -hmm. eh, la repercussió, eh, pensàveu que podia ser tanta? impensable, impensable, o sea, emisit por tierra, mar y aire, o sea, prensa, tele, radio, internet, per supost, està cremant, Facebook, WhatsApp, sí, era, in, això era incalculable, o sigui, mai ho pensàvem. Sí pensàveu que d'alguna forma cridaria l'atenció, és un llibre trencador en molts aspectes, no? Sí, penso perquè sempre apostem en Corea, o sigui, no podem estar parlant durant 50 anys sobre fum, pólvora i peinetes, o sigui, els llibres evolucionen i evolucionen pa acabant i en, en, en les tecnologies, en la literatura, en el que se pot dir i en el que se pot fer. Jo crec que això és és una obligació que tenim, o sea, d'apostar i d'innovar i si dona que parlar, que parle. Crec que no m'ofesa ningú, perquè ofendre seria haver-nos clavat en una religió, en una ètnia o en persones, però el sexe, si és qui sigui, si vingues de d'on vingues, forma part de nosaltres i el cos humà igual. Mm -hmm. Pel que fa tal volta a, a la primera impressió, les fotografies, col·laboració màxima, sobretot perquè moltes són de gent de la comissió. Sí, la gent, eh, si és que la gent és molt més oberta, o sea, eh, la gent és molt, més, és, és, és molt més tancada en, en grup o, eh, o, en, o en l'anonimat del Facebook o del Twitter o del WhatsApp. Ningú mos ha dit que no. Les fotos, per suposo, una vegada fetes, antes de publicar-les, les han mostrat i han dit, això és el que va anar, perfecto, estupendo, o sea, gent de la falla i gent fora de la falla, mm, des de 94 anys, que crec que té Romaguera, fins hasta el 20 anys, i encantats i el que m'ha aconseguit, o sea, com a primícia te puc dir que n'hi ha una editorial que va reeditar, vist la qualitat literària, el monogràfic. Uh -huh. i les fotos també, cosa més estranya encara perquè les editorials no solen agarrar fotos o sea, és text només pues en guany està el 99% tancat una editorial molt important de la nostra comunitat o del nostre àmbit va reeditar el, el monogràfic Vaja, que si la intenció del llibre de cada falla és sobrepassar el 20 de març el de Corea, sense cap dubte va fer-ho. Sí, sí, el de Corea estem rebent, rebint felicitacions del món de l'art, de l'escriptura, poetes, gent que jo no conec, ho sé molt, em felicita via mail, pel carrer, és, això se mos ha quedat gran, realment, no pretendíem, o sigui, érem un llibre de falles parlant sobre sexe, sabíem que teníem molts bons col·laboradors, però que plegaria una plegada per a nosaltres era impensable evidentment ningú ha cobrat ni un duro, per si algun cas ho està pensant, ni Antoni Miró, ni cap escritor, ni net. Paguem la impressió i paguem un control d'alt del final que l'encomanyem a Luis Muñoz per l'estudi La Porta, és l'únic que se paga pel llibre de Corea. Mm -hmm. O sigui, allò de que la gent pensa que les col·laboracions de Corea van via pagament o via xec que se n'obliden. Sí, però ha sigut des de que jo faig llibre, que són 7 o 8 anys, se poden oblidar. És a dir, eh, te puc dir que costa diners al que ho fa, són quilòmetres al coll, a València, anem pa camunt, anem pa cavall, anem a la impremta, o sigui, costa molts diners. Evidentment, ningú col·laborador cobra, o sigui, 0 euros. Mm -hmm. que això també és important i esgotat, m'imagino, el llibret el llibret es va esgotar en dos dies estaven mirant des de la falla la possibilitat de reeditar però econòmicament és inviable i com mos aixita això de que el monogràfic és el més cridaner del llibre d'enguany n'hi ha una editorial disposta a reeditar-ho doncs mos ve fantàstic mm -hmm. doncs eh, Javi Aravana, perquè si el que voleu era cridar l'atenció l'heu cridada de forma important jo, el, saps la llàstima que em fa? Anem. molta de la gent que està parlant del llibret eh, no l'ha llegit ni l'ha llegit ni l'ha vist. O sigui, jo he sentit verdaderes barbaritats de fotos, de dir, ha una foto, esa foto ni siquiera està, o sea, és, <laughs> I llegir-lo, o sea, tampoc. Ni tenir el llegen És, és trist, però és així, no. Bueno, en tot cas, a veure si d'aquesta manera eh, i amb el monogràfic acaben llegint el que és, jo crec que l'objecte de tot llibre, no?, ser llegit. Sí. Javier, moltíssimes gràcies per haver estat avui nosaltres. Gràcies a tu. Cope Onda Naranja. Estar informado.